Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 439 Նախ օրվան նորությունների մասին համարոտ Արցախի պետական բյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտներն ու турքերը գերակատարվել են 61%-ով։ Ֆրանսիայում հասկացվում են Արցախի օրեր։ 2018-ը կարևոր տարի կլինի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում։ Հրեա ուսանողների համաշխարհային միությունը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այցելել են ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող երկու հայերին։ Տողի Վիկի ակումբը 1 տարեկան է։ Հայ գեղասահորտները պատրաստվում են Եվրոպայի առաջնությանը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Անցած տարվա ընթացքում Արցախի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտները եւ турքերը նախնական տվյալներով կազմել են շուրջ 39 միլիարդ 730 միլիոն դրամ, պլանավորված 37 միլիարդ 450 միլիոն դրամ ցուցանիշը գերազանցելով 61%-ով պետական բյուջե մուտքագրված հարկային եկամուտների եւ турքերի գումարից շուրջ 29 միլիարդ 376 միլիոն դրամը կամ գրեթե 74%-ը ապահովվել է խոշոր հարկ վճարողների հաշվին։ Արցախի կառավարության ֆինանսավորմամբ Ստեփանակերտի Ալեք Մանուկյան 120 ԱՀՍ-ում գտնվող հանրակացարանի առաջին հատվածի շինարարական աշխատանքները արդեն ավարտվել են։ Կապալարու Grand Alliance համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Սամվել Գալստյանի խոսքով հանրակացարանի վերակառուցման շինաշխատանքները սկսվել են 2015 թվականի դեկտեմբերին աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության բնակարանային հարցերի վարչության պետ Արթուր Մուսայելյանն էլ տեղեկացրել է, որ վերանորոգված բնակարանները տրամադրվելու են նախկինում այնտեղ ապրած այն 20 ընտանիքներին, ովքեր տեղահանվել էին առաջին փուլում։ Արցախի հանրապետության տարբեր քաղաքների հետ բարեկամության համաձայնագրեր կնքած ֆրանսիական քաղաքներում անցկացվում են մշակութային բազմապիսի միջոցառումներ։ Դրանք իրականացվում են Ֆրանսիայում Արցախի օրերի շրջանակում։ Մարսելի Լեպեն Միրաբո քաղաքը այսօրերին լցված է արցախյան մշակույթի շնչով։ Ինչպես տեղեկացրել է Արցախի հանրապետության պետական նախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը, ով այս օրերին գտնվում է Մարսելում, բավական հակեցած ծրագիր է իրականացվում։ Կայացավ ֆրանսահայ իրավաբան Ժիրայր Գերգերյանի Լեռնային Ղարաբաղ անջատման եւ ինքնորոշման միջև գրքի շնորհանդեսն ու քննարկումը։ Ես ներկայացրել եմ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության պատմությունը, ներկա իրավիճակը, Արցախի պետական ինստիտուտների առանձնահատկությունները եւ տնտեսական հաջողությունները, ասել է Արտակ Բեգլարյանը։ Գրքի ներկայացմանը զուգահեռ կազմակերպվել է ֆրանսիացի լուսանկարչի աշխատանքների ցուցահանդես Արցախյան թեմատիկայով։ Արտակ Բեգլարյանը տեղեկացրել է, որ նախատեսում է հանդիպել տեղի հայ համայնքի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներին, որոնց հետ քննարկելու է համագործակցության մի շարք ծրագրեր։ Նշենք, որ Ֆրանսիայում Արցախի օրերի միջոցառումների մեկնարկը տրվել է նոեմբերին, երբ Արցախի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը այցելել էր Ֆրանսիա։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստանի համար 2017 թվականի կարևորագույն իրադարձությունը Խարվաճարի միջով դեպի Ղարաբաղ ճանապարհի հյուսիսային հատվածի շինարարության ավարտն էր։ Այս մասին ասել է Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նրա խոսքով այդ ճանապարհի բացումը ռազմավարական, տնտեսական, ռազմական եւ քաղաքական նշանակություն ունի։ Երկրորդ կարևոր իրադարձությունը Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտու բացման գործընթացն է։ գործ 2017 թվականի երրորդ կարևորագույն իրադարձությունը քաղաքագետը ապրիլին կայացած խորհրդարանական ընտրություններն է համարում։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նշել է, որ 2018-ը կարևոր տարի կլինի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համատեքստում։ Այս ամիս տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ դրական տեղաշարժ չի լինի, առաջընթաց չի գրանցվի, լայնածավալ պատերազմ չի լինի, Սակայն սա չի նշանակում, որ կրակոցները ընդհանրապես կդադարեն։ Двусторонний формат, опять же, почти то, что я могу сказать. Քաղաքագետը նշել է, որ Ադրբեջանում սպասվող նախագահական ընտրությունները չեն սրացնի շփման գծում տիրող իրավիճակը, որովհետև Ադրբեջանում իշխանությունները ընտրություններով չէ, որ ընտրվում են։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն ասել է, որ Ադրբեջանը սահմանային լարվածություն է սանձահարում որոշակի իրադարձությունների ժամանակ, երբ այցելում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, կամ պետք է տեղի ունենա որևէ հանդիպում, երբ լարված է սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Խոսելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման մասին, քաղաքագետը նշել է, որ հանդիպումից ակնկալիքներ չունի։ Նրա խոսքով Ղարաբաղյան հիմնահարցը այն փուլում չէ, որ ինչ որ փոփոխություններ ակնկալվեն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ձմռան ամիսներին սովորաբար ակտիվանում են մարդկանց վերին շնչուղիների հիվանդությունները։ Այս անգամ ինչ տիպի վարակ է շրջանառվում Արցախում եւ ինչպիսին է նրա տարածվածության աստիճանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ինչպես ինձ տեղեկացրին առողջապահության նախարարությունում լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքում հաստատվել է, որ այս անգամ շրջանառվում է սեզոնային գրիպի B տեսակը։ Առողջապահական գերատեսչության հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային պետական տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանի խոսքով իրավիճակը վերահսկվում է նախարարության կողմից։ Անճարակականական իրավիճակը կապված վերնշուչողների հիվանդության հետ եւ գրիպի հետ լարվաշչի հանգիստա կատարում է բուժշնարքների կողմից ամենօրյա հիվանդության մոնիտորինգ, մոնիտորինգ եւս իրականացվում է նախադպրոցական հիմնարկներում եւ դպրոցում բացակաների թիվը ճշտվում է, համեմատ 17 թիվի նույն ժամանակահատվածում իրավիճակը լարվաշչի նույն ցուցանիշների գտնվում հիվանդությունը եւ իրավիճակը գտնվում է առողջապահության նախարարության կողմից ամենօրյա ստորության տակ։ Հիմնականում որ տարիքային խումբն է ավելի խոցելի է հիվանդության նկատմամբ։ Հիմնականում երեխեքը վախ հասակ երեխեքն է եւ մեծահասակներ, ովքեր ունեն քրոնիկ հիվանդություններ։ Զրուցակցից գնահատմամբ հիվանդացության գրանցված ցուցանիշը բարձր չէ նաև այն պատճառով, որ մենք հաճախ զլանում ենք բժշկի դիմել, զբաղվում ենք ինքնաբուժությամբ կամ ընդհանրապես թողնում ինքնահոսի։ Մինչդեռ ինչպես հավաստիացնում է Տիկին Հարությունյանը, սեզոնային գրիպը կարող է վերաճել լուրջ հիվանդության, ինչպես ասենք թոքաբորբն է կամ բրոնխիտը։ Ինչ պետք է անել հիվանդությունից խուսափելու համար եւ ինչ անել, եթե արդեն վարակվել եք։ Խորհուրդներ է տալիս համաճարակաբան մասնագետը։ Գրիպը եւ դերին շնչառական հիվանդները, որ թակատելային վարակ հարթակները, փոխանցում է օդի միջոցով։ Պետք է հերավորությունը հիվանդի հետ պահպանց գոնյա 2 մետրի սահմանում։ Հիվանդությունից խուսափելու համար անհրաժեշտ է վաղ դիմել բժշկի, հետևել բժշկի խորհուրդներին, ինքնաբուժման չզբաղվել, անհատ տեղով հակաբիոտիկներ չընդունել, մնալ տանը, չաճախել աշխատանք, երեխոցը չի ուղարկել դպրոց նախադպրոցական հիմնարկ եւ պահպանել հիգիենայի կանոնները, հաճախակի լվանալ ձեռքերը օճառով եւ այլն։ Յակոֆելիա Հարությունյանի հաղորդմամբ նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունից սահմանափակ քանակությամբ պատվաստանյութ է ներգրել, որոնք ստացել են ամենախոցելի սոցիալական խմբերը՝ բուժաշխատողներն ու վաղ հասակի երեխաները։ Նրա հավաստմամբ ժամանակին բուժում ստանալու դեպքում հիվանդությունն անցնում է առանց որևէ հետևանքի։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Հրեա ուսանողների համաշխարհային միությունը Իսրայելում գումարված 44-րդ համագումարի ընթացքում պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Համագումարի անդամները դատապարտել են Օսմանյան Թուրքիայում ապրող հայերի, հույների եւ ասորիների դեմ իրագործված ցեղասպանությունը, ինչպես նաեւ մերժել ու դատապարտել են ցեղասպանության իրողությունը անտեսողներին եւ ժխտողներին։ Ավստրալիայի Հայդատի հանձնախմբի գործադիր տնօրեն Հայկ Գայսերյանը շնորհակալություն է հայտնել միության անդամներին մարդու իրավունքների պաշտպանությանը վերաբերող նման որոշում ընդունելու համար։ Ըստ Գայսերյանի միության կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը падգամ ուղերձ է Իսրայելի, Ավստրալիայի եւ այլ երկրների դիվանագետներին, որ անկախ հանգամանքներից ու դիվանագիտական շահերից մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետք է կարևորել ու վերդասել ամեն ինչից։ Իսրայելցի ականավոր գիտնական Յայիր Աուրունը պաշտոնապես դիմել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարություն պահանջելով բոլոր ներքին փաստաթղթերը այն համաձայնագրերի եւ պարտավորությունների վերաբերյալ, որոնք Իսրայելի պետությունը ստանձնել է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հայոց ցեղասպանությունը չճանաչելու հարցում։ Իսրայելի կառավարությանն ուղղված իր խնդրանքում դա նշել է, որ կասկած չկա, որ Իսրայելի պետությունը ոչ միայն առևտուր է անում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում, այլև դրա վերաբերյալ իր վրա իրական պարտավորություններ է վերցրել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ համաձայնագրերում։ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարցերով կոմիտեի նախագահ եւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամ հայերի վաղեմի բարեկամ Էդա Ռոյսը հայտարարել է այս տարի ընտրություններին չմասնակցելու մտադրության մասին։ Իր պաշտոնավորման ժամանակ կոնգրեսական Ռոյսը կողմ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների կառավարության կողմից ցեղասպանության ճանաչմանը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշմանը եւ Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև առևտրային ու ներդրումային կապերի զարգացմանը։ Հայկական ցակում ունեցող ամերիկացիները բարձր են գնահատում ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարցերով կոմիտեի նախագահի եւ Արցախի խաղակարգավորման առաջարկներից մեկի հեղինակի ջանքերը։ Նշված է Ամերիկայի հայկական ազգային կոմիտեի Facebook-յան հայտարարության մեջ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի պատվիրակության ներկայացուցիչները այցելել են ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող երկու հայերին։ Այս մասին ասել է կոմիտեի ադրբեջանական ներկայացուցչության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Իլահա Հուսեյնովան։ Մենք շարունակում ենք բարբերաբար այցելել հակամարտության արդյունքում ձերբակալված անձանց։ Կոմիտեն իր մանդատի համաձայն այցելություններ է կազմակերպում ձերբակալված անձանց ազատազրկման պայմանների, ինչպես նաև վերջիններիս իրենց ընտանիքների հետ կապը ապահովելու հարցում օգնելու համար։ Հիշեցնենք, որ ներկայումս Ադրբեջանում պահվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1 քաղաքացի եւ Հայաստանի Հանրապետության 1 քաղաքացի։ Իրանի տարբեր քաղաքներում անցկացված բողոքի ցույցերի ընթացքում 2017 թվականի վերջին մի քանի օրվա ընթացքում մոտ 3700 մարդ է ձերբակալվել։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 28-ից Իրանի տարբեր քաղաքներում սկսված փողոցային բողոքի ցույցերի ժամանակ առնվազն 20 մարդ է զոհվել։ Բողոքի պատճառը տնտեսական վիճակն էր, կոռուպցիան, բարձր գները եւ գործազրկությունը։ Ավելի վաղ Իրանի նախագահ Հասան Ռոուհանին հայտարարել էր, որ բողոքները առաջացել են երկրի ներքին խնդիրների պատճառով, ինչպես նաև հրահրվել են այլ երկրների կողմից։ Թբիլիսիի Կովկասյան տանը տեղի է ունեցել Սերգեյ Փարաջանովին նվիրված ստեղծագործական մրցույթի հաղթողների ապարքեվատարման հանդիսավոր արարողություն, որը կազմակերպել էին Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը եւ Վիրահայերի միություն հասարակական կազմակերպությունը։ Ժյուրի որոշմամբ ստեղծագործական մրցույթի ոսկե դափնեկրի կոչման արժանացել է Տինատին Բուկյան, առաջին տեղը զբաղեցրել է Յուլիա Չալունելին, երկրորդը Գոհար Հակոբյանը, իսկ երրորդը Լևան Ցալուգելաշվիլին։ Պատվոգրերեն հանձնվել նաև մրցանակային այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության եւ Դիրքապա հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Երևանի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա շնորհակալություն հայ զինվոր բարեգործական համերգը Քարորիա պատերազմի մասնակիցներին բարոյապես եւ ֆինանսապես աջակցելու նպատակով։ Համերգի տոմսերի ողջ հասույթը կփոխանցվի վերականգնողական նոր կենտրոնի կառուցմանը։ Համերգին ներկա կլինեն հայրենիքի պաշտպանության համար ծանր վիրավորում ստացած տղաները։ Wikimedia Հայաստան գիտակրթական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ 2017 թվականի հունվարին Ադրուտի շրջանի Տողգյուղում բացված Wiki ակումբը 1 տարեկան է։ Ակումբի համակարգող Անահիտ Ավակյանի խոսքով ակումբը հաճախում 55 երեխա։ Նա նշել է, որ ակումբի անդամ երեխաները 1 տարվա ընթացքում հասցրել են խմբագրել եւ թարգմանել 600-ից ավելի հոդված, ինչպես նաեւ Արցախի մասին գրել 10-ից ավելի հոդված։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Զոլուշկա մանկական ներկայացման առաջնախաղը։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում տեղի է ունեցել Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի արտ ստուդիայի Բրադյաչեա Սաբակա թատերական խմբի Զոլուշկա մոխրոտիկը մանկական ներկայացման առաջնախաղը։ Խմբի ղեկավար Ժանա Գրիգորովայի խոսքով մոխրոտիկը ավելի ծանոթ է երեխաներին, դրա համար էլ հենց այդ հեքիաթն են քննրել։ Թատերական խումբը ստեղծվել է 2013 թվականի փետրվարին, որտեղ ընդգրկված է հիմնականում 10 հոգի։ Իսկ 2017 թվականի սեպտեմբերից էլ ստեղծվել է թատրոնի մանկական խումբը։ Ժաննա Գրիգորովան նշել է, որ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը իրենց համար ստեղծել է պայմաններ, որտեղ իրենք անց են կացնում իրենց պարապմունքները։ Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիան նահանգում տեղատարապան ձրևները, որոնք ցեխային հոսքերի ու ջրհեղեղի պատճառ են դարձել, խլել են 13 մարդու կյանք։ Զոհերի թիվը կարող է ավելանալ, քանի որ որոնողափրկարարական աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Կալիֆոռնիայում տեղատարապ անձրևները սկսվել են անտարային հրդեհներից ընդամենը մի քանի շաբաթ անց, ինչն էլ նպաստել է այրված հատվածներում սողանքների ու ջրհեղեղի առաջացմանը մարզասերների համար Հայաստանի շախմատի տղամարդկանց եւ կանանց հավաքականների առաջատարներ Լևոն Արոնյանը եւ Լիլիթ Մկրտչյանը կմասնակցեն Ջիբրալթար Օփենին։ Արոնյանի հիմնական մրցակիցները կլինեն Մաքսիմ Վաշելագրավը, Հիկարու Նագամուրան, Դավիթ Նավարան, Պենտալա Հարիկրիշնան եւ այլոք։ Հունվարի 15-ից 21-ը Մոսկվայում կանցկացվի Գեղասահքի Եվրոպայի առաջնությունը, որտեղ Հայաստանը կներկայացնեն Սլավիկ Հայրապետյանը եւ Թինա Կարապետյանը։ Նրանք այժմ մարզվում են Կանադայում, որտեղից անմիջապես կմեկնեն մրցավայր։ Թորկմեն վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթելոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած եղանակ երեկոյան ժամերին տեղումներ, լեռնային շրջաններում ձյան, նախալեռնային շրջաններում թաց ձյան տեսքով։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։